Die Heere het vir Mooses gesê, Ga naar die faroe toe, want ik het om in zijn ambtenaren hardkoppig gemaakt zodat ik jullie tekens voor hulle kan wijzen. Dan kan jullie voor jullie kinders en jullie kleinkinders vertellen hoe ik die Egyptenaars gestraf het en wat ik aan hulle gedoen het. Jullie zal weten ik is de Heere. Mooses en Aaron het naar die faroe toe gegaan en hulle het vir hom gesê die God van die Hebreërs sê vir hom, hoe lang nog gaan jij niet luister naar mij niet? Je moet mijn volk laat gaan zodat so hulle mij kan dien. Als jy hulle nie laat gaan nie, dan zal ik morgen springkane oor jou land brengen. Die springkane zal die hele land toemaak, jy sal nie die grond kan sien nie. Die springkane zal alles opvreet wat oorgeblij het nadat het so baie gehaal het. Hulle sal al die blare opvreet wat weer aan die bome gegroeid. het. Hulle sal ooral in jou huise ingaan, ook in die huise van jou ambtenaren en in die huise van al die Egyptenaars. Jullie het nog nooit zo so baie springkane gezien nie, nie jylle of jullie voorouders nie, van dat hulle hier begin woon het tot vannacht toe. Mooses het omgedraai en hy het weggegaan van die faroe. Die faroese ambtenare het vir hom gesê, hoe lang nog gaan jy toelaat dat hier die man voor ons problemen gee? Jy wil die man slot gaan so dat hulle die Heere, hulle God, kan dien. Jy het gesien dit gaan baie sleg hier in Egypte. Die ambtenaren het vir Mooses en Aaron teruggebring na die vare toe, en hy het vir Mooses en Aaron gesê, Gaan dien jylle God die Heere. Maar sê vir my wie sal allemaal saamgaan. Mooses het gesê, ons jongmanne en mannen gaan allemaal. Ons kinders en ons skape en bokke en beeste gaan ook, want ons moet een feest vir die Heere gaan vier. Die vare het vir hulle gesê, ik zal jullie vrouwen en kinders niet samen met jullie laat gaan nie. Pas op, Jelle maak verkeerde plannen. Nee, net die mans mag die Heere gaan dien. Dit is wat jelle gevra het. Tree die vare vir Mooses en Aaron weggejaag. Die Heere het vir Mooses gesê, Steek je hand uit oor Egypte zodat so daar springkane oor die land kan komen. Hulle zal al die planten opvreed, alles wat oorgeblij het nadat dit gehaal het. Mooses het sy kierie oor Egypte uitgesteek. Daar die hele dag en die hele nacht het die Heere die oostewind laat waai. Dit het ochend geword, en die ooste wind het die springkane gebring. Die springkane het oor die hele Egypte gekom en hulle het gaan sit oor die hele land. Daar was groot swerm springkane, daar was nog nooit so baie springkane nie, nie voor daar die tyd nie en ook nie daarna nie. Daar was so baie springkane dat niemand die grond of die zon kon zien nie. Die springkane het al die planten van die land opgevreet en ook al die vruchten wat oorgeblij het nadat dit gehaal het. Daar het in die hele Egypte nie groen blaar oorgeblij aan die bome en aan die planten in die veld nie. Die vader het haastig vir Mooses en Aaron geroep en gesê, Ek het verkeerd gedoen teen jylle God die Heere en teen jylle. Vergewe asseblief my fout nog eenmaal en bid tot jylle God die Heere. Vra dat hy die springkane wat al die planten doodmaak, moet wegvat. Mooses het weggegaan van die vader en hy het tot die Heere gebid. Die Heere het die wind verander en een baie sterk westewind het begin waai. Die wind het die springkane in die reed sedert in gewaai. Daar het nie een springkaan oorgeblij in die hele Egypte nie. Maar die Heere het die faroe hardkoppig gemaakt. Die faroe het nie die Israëlieten laat gaan nie. Die Heere het vir Mooses gesê, steek je hand op in die lucht. Dan zal het donker worden in Egypte, beklonker, zodat so je moet voel waar je loopt. Mooses het sy hand opgesteek in die lucht, en toe word het baie donker in die hele Egypte, drie dae lang. Die Egyptenaars kon mekaar niet zien nie, en drie dae lang moes allemaal bly waar hulle is. Maar daar was licht in al die Israëlitische woonplekken. Die vader het vir Mooses geroep en gesê, Julle mag die Heere gaan dien. Julle vrou en kinders mag saam met julle gaan, maar julle skape en bokke en julle beeste moet hier bly. Mooses het gezegd, Je moet zelf voor ons offers en brandoffers gee om voor ons God die Heere te offer. En ons dieren moet ook saam met ons gaan. Daar mag niet een dier hier bly nie. Ons weet nog niet wat de dieren ons vir die Heere moet offer nie. Ons sal dit weet nadat ons daar aangekom het. Die Heere het die Faroe hardkoppig gemaakt. Hij wil niet die Israëlieten laat gaan nie. Die Faroe het vir Mooses gesê, gaan weg van mij. Ik wil je nooit weer zien nie, want als ik je weer zie, dan zal ik jou doodmaak. Moeses het gesê, dit is reg wat jy gesê het, jy sal my nooit weer sien nie.